Pero ano ako. Ano? And we're live. Live na ba agad? People. Hello, comics people. So kasama ko ngayon si BK Peña at meron siyang bagong comics kasama ano ko si... bagong chismis. No, <laughs> Ano ako rin, alokin ng libreng book. ng libreng book. Ano yun, ako nag-layout ng mga books ko na eh. Oh. Pero gusto ko talagang pari yun. Eh, pero, yung tuwa, hindi ikaw. Hindi ako yun. Ayun. Dio, hindi siya kita sa camera eh. Low Comics People, kasama ko ngayon si BK Peña ng Chop Suey Comics. Uh, kumusta yung sales ng bago niyong libro, BK? Okay naman, steady lang. Kasi yung sa akin, ano, uh, okay naman, pero uh, bukod pa yung nakalagay dun sa Comic at ano, mm, booth. Okay. Uh, para sa mga hindi pa kilala masyado si BK, uh, ah, can you please introduce yourself, BK, to the comics people? At uh, nasa BK, si BK na may mga previous episode na. Pero sa mga sa, unang guest. Sa mga unang hmm. guest yan, no? Oh. Hello, comics people. I'm BK Peña. Uh, I took a sabbatical pero ngayon nagtatry ulit kasi may mga bagong book release. Hmm. Um, may bago kami for our um, Comiket, Book of Creation. Si Paolo Heras yung author tapos si um, Ramark Masangkay of Off Peacemates yung nag uh, line art tapos si Borg si uh, Borg Sinaban yung nag ano uh, art direct tapos ako sa colors. Mm. Kumusta naman yung production ng libro na yun, BK? Uh, ah, how was your experience dun sa paggawa ng libro? Noon, uh, as with yung every collaborators kasi, di ba, kaya tayo nagko-collab. Ano, kada collab, kakolab mo naman, ano eh, ah, iba yung workflow nyo. Mm. So, ah, nung una, ano, mabagal kasi nagkakapaan. Tapos ano, so yun, eventually nag-pick up. Ayun. Okay naman. Oh, okay gaano naman. gaano katagal siya yung simula nung nag-umpisa hanggang sa natapos? Ah, Ah, siguro may two years. Two years? Oo, may two years Ah, yun. matagal din ah. Oo. Pero ano yun, may a few months yata nung mula nung natapos namin na inantay yung pick-off for release. Siguro mm-hmm. na, na natapos namin yung di ah, late last year, December, early this year. So may mga what, six, three, six months siyang ah. naka, ano, Ayun. Um, Kamusta naman ka-collaborate si Ramark dito sa comics? Ako, ang dami kong gusto reklamo, men. De, joke lang. De, <laughs> okay si Ramark. Ang dami na namin ano eh. Ang dami na namin din na collab na, yun, hindi nga na locally published. So, okay naman. We've nakasabi siya kami ng workflow. Paganda ng paganda yung drawing ni Ramark. Oo, oh, super science siya ngayon. Grabe. Gagawa ko ngayon pala, no? Nagsis, uh, ah, picture ko ng mga bibili nung gawa namin. To, ko. Sinesend ko sa kanya kasi Para... syempre gusto niya sana nandito. Tapos, oh. siya. Sabi ko, ano eh, papagawa ko siya ng standee para kita siya ng mga tao. Oo, oh, parang <laughs> Duterte lang. Oo, ganyan, oh, ganyan. Tama. <laughs> Ganun naman talaga kapag absent. Oo, oh, parang nasa hagan. Oo, oo. Ganyan yung idea. <laughs> Ay, nandito eh, pala kami sa Philippine International Comics Festival Live. Um, It's uh, 2.30 in the afternoon and um, medyo nagpipick up pa lang yung tao. Live so, ba yan? Live, live, live, yeah, live. live yan. Punta kayo dito ngayon sa SM Mega Mall, Mega Trade Hall 2. Yeah, nandito nga kami para magbenta sa inyo ng maraming maraming comics. So ito yung isa sa mga comics events na talagang comics yung bida, maraming comics. comics. Center. At merong international guest din. So kung gusto niyo makakabili ng mga international comics. At nandito rin yung mga creators, pwede kayong pumunta. Till 8 p.m. Till 8 p.m. Ayan. So, so far, BK, how was your experience ngayon sa, or kahapon at ngayon, dito sa Philippine International Book Festival? Okay naman. Masaya. Lalo na yung ano, um, Siyempre, nag-sabbatical nga ako. Yung pa, uh, ngayon ko lang nakikita ah, uli yung mga ibang creatives. Mm. Ah, kahapon. Masaya uh, I don't know familiar kayo kay Sir Immunidad. Tapos ano? Communidad, yeah. yes, oh. Friend ano siya, sa Facebook. Yun. Eh, di ba writer siya dati sa Kick Fighter? Oh. Eh, di syempre, eh, sasabi, vocal talaga ako, sasabi sa kanya kahapon. Alam niyo sir, ano eh, kaya ako nagdo-drawing dahil din sa inyo eh. Kasi, Kickfighter. Oh, Fighter. Doon, eh, laka na influensya ko nung ano eh. So... Kaya sila Sir Gilbert? Yeah. sila Louis, Sir Louis Antonio. Oh, artist ni Sir Kim siya, ano? Sir Louis. So, yun. Yeah. Yan. Uh, ah, kwentuhan mo naman kami, BK, sa Kick Fighter. So, paano mo, naalala mo ba kung paano mo siya na-discover? Eh, Napadaan ka ba sa palengke? Ay, may Kick Fighter! Hindi, no, tindahan kami sa palengke na ano, so marami kaming ano. Hi, sir. Sabi nga A8, pero hindi ko naman makita A8. eh kasi nandito ako eh, nampus ako ni, <laughs> ni Mel ng inter, uh, nakalive tayo. Sige lang. Umorder dito. Yun. So, Ah, meron kayong paling, ay, ano? May, may tindahan kami sa palengke, oh. so malapit sa newsstand. So, easy access talaga ako sa Bata Batuta, sa Funny Comics, saka sa ano, Kick Fighter. Tapos may Kick Fighter doon. Yes. Ano yung kinikita? Minsan, minsan. <laughs> so, mga ilang taon ka noon nung nakita mo yung Kick Fighter? 1920s pa noon eh, hindi joke. <laughs> ano, oh, 8 years old, mga ganun. Oo. Oh, tapos anong reaction mo nung nakita mo yung cover ng Kick Fighter? Ay, parang Street Fighter, ganun ba? Hindi naman. Di, pa, di ko malala kung alam ko na yung Street Fighter nun eh. Parang nauna ko silang nakita. Tapos, Mas naunang mong nakita yung Kick <laughs> ah, Fighter kaysa sa Street Fighter. if anything, yung mga ibang ano, alam ko na may influence ng Western na Jim Lee na, na, early X-Men days ni Jim Lee. Parang ganun. Parang lahat yata ng mga artist nun, Jim Lee yung, ano, yeah, yeah. Jim Lee yung idol eh. Kaya nun, nakita ko, tapos parang na ako kasi may local comics na, ano, na may influence ni Jim Lee. So yun, yun yung, ano ko. Ayun. Tapos, after nung um, Kick Fighter, ano yung sinubaybayan mo siya every week? Oo. Oh, oh, tapos, uh, ah, nagkaroon pa nun ng Dragon Ball Z ba? Ah, Dragon... Yung Bar, di ba meron pa nung mga ganun? Oo. Ayun. After nun yun. Sa Last Funny Comics yata yun eh. Hindi, meron siya, nagkaroon siya ng... Dragon Force, alam mo yung Dragon Ah. Force sa drag, ano. Pero meron din nung ano eh, nung parang... Tsaka yung parang wrestler, mga wrestler naman yung ginawa nila ng version. Oo. Pero sila pa rin. Comics yun. din, Yeah, yeah. Ayun, ang saya ng panahon na yun, eh, parang hindi pa masyadong mahigpit sa copyright-copyright. Oo. Gawan mo ng parody lahat, anything. Ah, ang lingering na question sa akin for the law na ano, kung paano sila nagre-release ng comics nun. So, kahapon, nung nandiyan si Sir Kim, yun yung tanong ko sa kanya, Sir, ano, kasi kami, pagka nag-release kami ng work these days, ganito. Tapos, nung time nyo, walang, walang social media, walang Facebook. So, paano kayo mag-release ng libro? Yun yung tanong ko sa kanya kahapon. So, parang ano na rin na, ah, gano'n nga lang, parang mas direct sila sa masa. So pagka ano nila, diretso talaga sa uh, comic stand. Tapos, Paano nila alam kung mabenta or hindi yung comics yan, nila? hindi ko natanong. Oo. Yan, hindi ko natanong. Kasi siguro may sinasabi siguro ng mga nagbebenta, no? Ay, ubos na yung comics, pa-order ako ng mas marami next week, ganun. siguro, Probably, no? yeah. oo. Hindi kasi naalala ko nun, nagkakaubusan din talaga eh. Oo. Kasi nun, may mga bungi ako na issue dun sa collection ko nung time na yun dahil yun, nalito ko nung bili. Oo. Ako personally, hindi ko siya nasubaybayan. Ang sinubaybayan ko kasi funny comics. Pero mm. recently, bumili ako ng isang copy for ano lang, for just for- ah. para lang magkaroon ako ng copy. Kasi alam ko sikat na sikat yung Kick Fighter noon eh. Ah. Bukod sa Kick Fighter, ano pa yung ibang kinolek mo, BK? Ah, nasira yung recording natin. Yung, fa yung Fanny, Bata Batuta, may horror pa nun, horror comics, nightmare. Ah, Oo. Iwaga, ganun. Um, ang Hiwaga ba mostly ano? Hindi hindi ako naging fan nun eh. Ta- Hiwaga is horror siya. Ah, horror, din. Yun, horror, uh, terror, terror comic. Terror. Yun. Sikat dun, you eh, know? Horoscope. Hindi, yun yung gusto nun. Madrama-drama na yata ba yun nung panahon na yun? Ano, ano yun eh, parang may magsisend ng story. Ah. parang maalala mo kaya. Ah, okay. Tapos gagawin nilang comics. Yun. Bata pa ako nun, wala pa ako hilig sa ganun. Eh, kaya hindi ko siya konolekta. Ako ano, eh, nakikita ko kasi binabasa ng iba. Ako kasi Ah. funny comics, sila Ah. horoscope. Ah. Minsan nakikibasa ako. <laughs> Ayun. Yun. DK, um, ngayong bumalik ka ulit sa comics, kasi last last week ba yung DoodleCon? Ah. May last week na DoodleCon, so hindi pa naman comics event yon iba yun eh, Ah. parang Doodle convention. Ngayon nandito ka na ulit sa isang ah, comics convention. Anong feeling? Na matagal kang nawala at ngayon bumalik ka na. Ah, masaya seeing um, old faces and new ones that I usually just follow sa Facebook. Si Fred, tsaka yung si Godheart. Ang galing. Ay, grabe. Fan yun. ako mga works nun. Grabe si Godheart. Oo. Nung una ko siyang nakita yung Godheart, akala ko hindi siya ginawa ng Pinoy. Ah. Akala ko ano siya, yung international comics. Yung pala Pilipino yung gumawa. galing, galing. Ang dalawang yan. Ayun, tapos sa sino-sino yung mga bago mong nakilala dito sa Pico so far? Ah. na hindi mo pa kilala before ka na ano, nag, nag-hiatus? Um, ang alam ko na, na ano na pero recent, ang mas recent ko lang na mga nakaka-interact um, si ano sina Sir Win, si Vince Yong, si Oo. ah, si Makoy kasi parang naghayatos din si Makoy eh. Tapos last week off lang siya bago Oo nga. nag- bumalik. Oo. So kahit matatagal na sila, doon ko lang uli sila na ano. Tapos yun nga, si, si, Naga, si Sean sa, ng Godheart, si Fred nung um, Hiraya. Yun. Ang mga halls, meron ka na bang nabili o wala pa? Wala, umiwas ako eh. <laughs> Ako pag may bumili sa akin, yun ang ipang bibili ko din. Umiwas ako eh. Uh, ayun. Hindi ko binabasa eh. Natatabak, na, na, na, ano, wala akong oras kasi magbasa ngayon eh. Nangyayari. Ako, work na eh. No? Oo. Nangyayari. Gusto yung man, nangyayari. Oh. Magandang ano yan eh, magandang pag-usapan. BK, bakit kaya ganun no? Kapag ikaw yung gumagawa ng comics, minsan, bihira kang makapagbasa ng comics. Hindi ko rin alam. Pero, napag-usapan na rin namin namin niya ni TJ Katakutan. Mm. Nag-usap na rin kami na parang ganyan na. Parang, alam mo ba na hindi ako nagbabasa ng comics? <laughs> so, Pero minsan nagbabasa naman ako eh, pero alam mo yun, not as much as I used to. ang ginagawa ko sa kanya, kukolektahin ko siya na haul kasi pagka nagkaroon ako ng gusto ko na magbasa, binabasa ko siya ng dire-diretso. Tapos kaya akong magbasa ng ilang ano, yung uh, isang haul ko sa isang event, kaya akong basahin ng isang upuan. Hmm. Ang ngayon kaso, this past few, hindi ako nagbabasa talaga. Kaya hindi ako bumibili muna kasi tatamba ko lang din eh. Sa bagay. Um, Mickey, paano mo na mamanage yung schedule kasi ang dami mong pinagsasabay-sabay na projects how do you allocate your time sa mga projects na ginagawa mo? Kasi marami yan, hindi lang iisa, marami kang pinagsasabay-sabay. Eh di syempre, parang ikaw, hindi natutulog. <laughs> Iba yung akin, meron kaming newborn, kaya hindi ako natutulog. <laughs> eh, pero kung ikaw, alam mo naman na yun yung pinaka mal, pinakamadaling bigyan ng deficit pagka kulang ka na sa oras, eh di magpuyat ka, <laughs> di ba? Oo, oh, Yun lang, every other, hindi mo na mapapahaba eh. So, yung travel time sa paghatid ng anak, di nahaba sige, yun. Di bigyan mo kami ng glimpse sa iyong work schedule. So, anong oras ka natutulog sa gabi? Maga ako matulog sa gabi, mga around 9-ish. Pero, uh, maaga rin akong... Nagigising. Magising. Okay, so, so 9 a.m., matutulog ka hanggang anong oras? Um, um, minsan nagigising na ako ng 2, 3 a.m. Tapos ano na yun, dire-diretso na ako nun. Pero di kagad comics yun. Ang uh, usual na ano nun ay uh, may phase na ano eh, na ang workflow ko ay... It's <laughs> okay. Naka-selfie yan. Naka-live ba kayo? Oo. Oh, ay kaya. shout out kay Ray. Ray Magbanwa. Hi! Si, si Ray! Basta yan. Yan. <laughs> Sige. Um, ano yan? Ah, yung ano, sa usual day. Oo. Start and two, May point na ang una kong ginagawa ay yung mga admin works, yung um, emails, um, check ako kung uh, anong available jobs dun sa usually Upwork. Hmm. Um, ah, so, constantly naghahanap ka ng jobs? oo. Um, Sa bagay, pag part- freelance ganun, eh. No? Nalala mo post ko nung isang araw, this year 35 na yung nasubmit ko. So, sa mga ganun, halimbawa, nagsubmit ka ng 30 na proposal, ilan doon yung nagto-turn around na yung nag-hit na yung, sale? Yung recent ngayon, sa 35, ang na-hit na, na na-hit ko lang na up na project, project oh. ay isa. Pero yung two new, two new clients na nangyari sa akin kasi isa ay siya yung lumapit sa akin. From Upwork Aporca. Pero dahil ano, uh, pleasant surprise doon kay dahil doon sa local community. Uh, may mga ibang existing din ako. So uh, okay lang sa akin na yung doon. Isa lang yung nakuha ko kasi may existing naman na client pool. Um, yun. Tsaka, ano yan eh, ang natutunan ko over the years being a freelancer, it's a just like any relationship. Ano siya eh, uh, hindi siya yung normal na mindset na uh, nag-apply ka tapos hindi nag hindi nag-work kasi hindi ka natanggap. Pero where in reality, hindi mo rin gusto yung kliyente. Kaya gusto mo rin siyang, hindi mo siya gusto trabaho So, yun. Ayun. So, naghahanap ka ng mga ganyan leads, uh, ah, nag-apply ka, di ba? Tapos, anong susunod dun sa schedule mo sa isang araw? Um, sa... Kailan ka nagsasimulang mag-drawing? Uh, simula mag-drawing, Umaga usually na. pagkatid na sa mga bata. So after 9 na 'yon Kasi uh, hands-on din ako do sa ibang chores sa bahay. Eh. Like yung mga pets, linis nung wala yun, mga linis ng motor, linis ng sasakyan, linis ng garahe, ganyan. Tapos sa tinubata, yun. 9-ish start yun. Tapos... Diretso na? O paputol-putol din siya? Ah, may putol yun. Yung usual, the usual lang. Um, ah, break sa kain. Tapos may may afternoon na pa ako kasi ma- magang na-start. Pero mga 30 minutes lang yun. Tapos dire-diretso na uli yun. Tsaka may ano yun. Ah, eh, ako sa ko nakuha yun eh. Parang dapat daw healthy na hindi ka nakaupo ng lengthy. So, every 20 something minutes at uh, tatayo ako ng mga 5 minutes tapos balik din. So yun yung mga usual na breaks. At tapos hanggang anong oras ka nagwo-work ng ano, drawing? Hanggang ano na yung gabi na? O hindi Oo, naman? hanggang gabi na yung gano'n na yung putol-putol uh, na breaks lang na na uh, ah, yung ang susundigan na lang naman sa hapon si Tia ano, mga 50 minutes na sundo lang yun, yun lang yung break ko. Tapos, yun. Kung isa sum total mo lahat ng work, yung nakaupo ka at nagdo-drawing, mga ilang oras kaya yan per day? Uh, hindi siya yung usual na 8 hours. Six, mga 6 siguro ang average ko per day. Marami na rin yun, ah. no? Oo. Oh, tsaka ano eh, parang... Uh, iniiba-iba ko yung roles. Kaya rin siguro pagka nagka-collab tayo, iba-iba rin yung role. May mm. inker, penciler, o kaya colorist, letter. Oh. Nag, pag nakakagulpe, pag puro, halimbawa, Isa lang, oo, nagugulpe, parang no, nagsawa ako. Ikaw ba, ganun ka rin? Oo. Kaya nga, ang dami kong ginagawa eh. Minsan nag-edit ng video, minsan nagpo-photography, Oo. nagko-comics. Nakakasawa talaga pag isa lang. Siya parang may nabasa akong ganun na parang, um, mas mas productive ka and mas mas spread mo yung ano mo pagka yung ganun yung ginawa mo. Hindi ka mabu-burnout pero multiple um, disciplines yung ginagawa mo. Ano sa sa lahat ng mga ginagawa mo, ano yung pinaka-favorite mo, Vicky? Pagkukulay, pag iinking pag-penciling, or... Ah, pag magbabayad na yung kliyente. <laughs> Hindi. um, pinaka, ano, hello po. Ang pinaka-favorite ko ay mag-color and mag-inks. Yeah, mm. upfront. Medyo hindi ko... Masaya naman mag, ano, mag-pencil. Pero pina, feeling ko pinaka... Ano siya? Sige. Penciling parang feeling ko, ano eh, taxing pinaka-taxing gawin. Maraming isip ang kailangan Oo. mong gawin kapag pencil eh. Yung ano, kulay, yun din, nag-iisip ka rin sa kulay eh. Eh oo, mas... Ma, yung ewan, inking medyo konting mas ano na ako eh, sa inking coloring kaysa oh. mag-pencil. Yung, pen, yung inking parang pwede kang makinig ng podcast. Ah, ah. ah. Pati siguro sa pagkukulay. Pero sa pag-pencil, ah. minsan mahirap mag concentrate kapag maingay eh. Tsaka hindi ko siya magawa sa labas ng bahay. Baka ito, dito, dala ako ng pang-ink ko pang-color. Pero hindi ko kaya, halos, kaya na mag-pencil. Ang hirap lang na wala kang monitor for references. Oo nga, oo nga. Ako kasi ginagawa ko ganun setup eh. Parang may dalawang monitor, script, reference, tapos yung dito yung tablet, doon ako nagdo-drawing. Yeah. Um, ano yung ang mas gusto mo? Yung nagdo-drawing sa labas o nagdo-drawing sa studio? Or ano ano sa tingin mo yung advantage ng both? Ano? At disadvantage? Ah, uh, yung most of the time, for the longest time, sa... Loob ah, ka? Sa, oh, sa studio nagdo-drawing. Pero, wala eh. Uh, nung, lalo nung... May iPad na, no? Oo. Tsaka ano, may point na si, ano kasi, si Ria, nung wala pa kaming reeling center, par parati niya kailangan pumasok sa trabaho, syempre, may attend ko siya. So, napipilitan ako mag-work sa mga cafes, ganyan. Yung ngayon, uh, na ano na ako eh, parang parang change of ano lang environment. Doon ako parating ngayon nagtatrabaho sa uh, sa garden. Mm, Kasi up ko yung garden namin na ano eh. Yun. So parang saya no, no? Maraming halaman. Oh, tapos pag kayo nga, magbe-break time ka every 20 so minutes, ano, yan, uh, check out, yung down, may pang-replant, ganyan. Tapos pagka, ano, uh, yun, laro-laro sa mga aso so far sa akin, yun yung nag-work kasi unlike pagka sa coffee shop kasi ang hassle naman ano eh. Minsan maingay nga sa coffee shop eh. Tsaka ang hirap iwanan ng gamit. Pag si ka, hindi ka makatagal. Eh doon, dahil ah, lugar namin yun, kahit buong gabi ko iwanan doon yung mga Gamit gamit mo. ko, Okay lang. yun eh. Yun. So, favorite spot ko ngayon yung garden to draw. Ang saya naman garden. Oh, Speaking of garden, merong garden anthology ang Historia Comics. Okay. Hey, Shout Ay ka, naka-live TK, kami sa ano, sa Indie Comics Podcast. TK. <laughs> Shout out TK Tarantadong Kalbo, the famous, uh, world famous <laughs> tumindig uh, creator. Oh. <laughs> Ayun. Um, so BK, ano yung uh, ma-advise mo sa nahihirapang mag-manage ng kanilang oras at nahihirapang maghanap ng time makapag-drawing? Ako nag-therapy kasi ako eh, kaya ano eh. Iba yun. <laughs> Hindi men, ay, ano eh, may, ano it all starts with the mental health eh. Ah, so, di ba? Parang tipong, uh, the sabbat, my, may sabbatical and everything else came from um, ano eh, magulong utak eh. So, <laughs> <laughs> yun, isa yun. If, healthy ano, mind, healthy yeah, body. Yeah, yeah, yeah. So, uh, isa yun. Tapos yung sa time, uh, ano, next question, time management. Oo. Kasi uh, maraming artist at tao talaga hirap sa time management. Ah, eh, parang in a nutshell, ibabalik mo dun sa he- healthy healthier mindset or and ano kasi um, you've learned I've learned to prioritize and you've learned to cut those things that um, hindi hindi pwede mong hindi anuhin gawin. So with, ah, ayun. Halimbawa, case in point, Upwork. Ang dami mong pwede sabihin sa Upwork kasi uh, tugad siya ng mga uh, yung mapagsamantalang kliyente. Oh. Tapos yung may Upwork Upwork fees pa, 'di ba? Na hindi rin ano. Pero yung re-mindset ko doon, kung hindi ko gagawin yun, tapos parati akong online na nasa Facebook, tapos puro wala ka naman, mag scrolling ka lang doon eh. Oh, mas so, magandang magbabad sa Upwork. Oo, oh, ganun ginawa ko. Sa... So, hinati ko siya. So, parang take Pero lagi ka rin nagpo-Facebook, nakikita ko post, ka ng post. Wala ko usap nun eh. <laughs> Inverter ako eh. Nasa bahay lang ako, nasa garden lang ako. Eh. Hindi so, ko ako ng post. Maraming artist ang inverter. <laughs> Hi, sir. Lumipat siya dun. Sakahan tayo. Facebook Live. Hi kayo. Shout out. Oh. Ayun. So, yun nga, yun nga. Isipin mo, ang dami ka ng time ngayon mag-post sa Facebook. Mas marami dati, di ba? Oh, ako nakatambay nakatambay ako marketplace, FB Oo. Oh. marketplace. Oh, isipin mo, gagastos ka. Oh, Pero men, ano, nung sasabi sa akin nung therapist ko nga, ah, retail therapy is still therapy. So, di ba? Okay lang Pang-clear yun. din ng head oh. yun, di ba? Maghay tayo. Si RH, hi guys, miss ko na kayo, haha. Anyari, laro tayo. RH, oh, laro kayo ni BK para mawalan siya ng oras mag-drawing. <laughs> Ayun. Uh, thank you BK Peña Where can we follow you sa iyong mga socials, your art account? Ano, uh, yung website ko bkpena.com, sa IG ko bkpena. Sa Facebook, di ako gano'ng active. Uh, personal account na lang, add na lang ako. Oo, para makita niyo mga post niya about his motorcycle and uh, animals. Yeah. Oo. Thank you, comics people. Nandito kami sa Philippine International Comics Tayo Festival. Biligay Comics. Ah, hanggang ano to, hanggang anong oras ba to? 8. Hanggang 8 p.m. So, punta kayo. Kung hindi kayo makakapunta, okay lang. Order kayo online. Order kayo Ah, online. Secret HQ, tsaka Library Angelo. Yeah, Libre Angelo. Nandun yung mga comics namin. Bye-bye, comics people! Next slide.